Maite, etxe berria, egunon? Bai, egunon. Zu uh, eh, OIP nazioarteko presondegitako behatokiaren eh, presidentea zira, eta haipatu behar dugu baionako presondegiaren egoera zurekin, bereziki eh, uh, hontan, berriz ere gainezkada, bo, eganen dugu azken oita magutetan bezala. Lehenik, maite, menturaz, esplikatu OIP-ren misioa zein den, oraino, behar bada batzuk ez dakite susen? Lehenik presidenta bai, bai, baionakoa. Bai, baionakoa, bai. baionakoa, Eh, beraz, oiperen misioa da, uh, eh, observaketa, eta uh, eh, xalatzea, espalima dira, uh, eskubideak errespetatuak. Hala, bitzaz hori da, gu ez gira presondegian sartzen, gaur egun baionan egiten duguna da, uh, uh, traktak zabaltzen emaiten ditugu familier, hor familiekin uh, bisitan egiten diren familiekin mintzatzen gira. Antolatzen ditugu ere urtean behin edo bi aldiz mintzaldiak, liburutegian edo beste, eta hori usu edo gurutze gorriarekin eh, batera edo mm, Eta gero eskatzen digutelarik ere eskoltetan ibiltzen gira. Beraz, eh, da salatzea, presondegietan zegertatzen den, eta beti eh, buruan atxikiz, presondegietan ezartzen diren jendiak untsalaz, frantzesa administrazioak ber eh, gizarteratze lan bat badu, hori da bere lehen misioa, ez duena betetzen, beraz hori salatzen dugu, baina baita ere salatzen duguna da, hauzitegietan eh, uh, eh, lehen erantzuna edo lehen zigorra dela presondegian sartzea eta hauzitegian pastuain zinere, eh? Uh, presondegian sartzea, hori baztertzen aldelarik, beraz, uh, guk uste dugu, obedela pertsona bat, uh, egon dadin zigorra betetzen, eh, noski, baitu legea respetatu, baina eh, hainbat zigor klase bat dira, eh, presondegian sartu gabe, eta ez direnak aplikatuak uh, eh, frantzen estatuak. Mm, bai, aipatuko dugu berantxako, justu, maite txiberia, OIP Frantzia mailanda, eh? Bai, Frantzia mailanda, bai. Eta baduzue harremana instituzioekin, elkarte bat ziste Bai, elkarte bat gira, Edo instituzioekin, nahi duzu eh, Bai, edo presondegiko instituzioekin, edo presondegiekin berekin, naiz existen sartzen, ahemana baduzu edo bat erez? ez, <laughs> berriak jakiten ditugu eh, zaindarien eh, gandik edo badakite, hor garela, beraz alertak botatzen dituzte, guk segurtatzen baitiugu ere gure iturria ez dugula salatuko. Beraz, hori bada, gero ministeritzekin eta badira olako eh, harreman batzuk, nik pentsatzen dut eta OIPK pentsatzen dugu, presondigietan antzinatzeak izan diren maila guziak OIPeri eh, esker dela, beti hor bai gira, salatzeko eta gauzak uh, antzinarazteko. badugu aldiz, barne aldizkari bat, dodan hor, eta bo salgai ere kanpoko eta hori hiru lau aldiz urtean, hor hainbat gauza salatzen ditugu, Gero interneten bidez hilabetero ateratzen dugu uh, boletin bat, eh, orako uh, eh, ageriekina eta berriekina. Eta gero txosten txalaketak ola ez, baina biltzar nagusian bada txosten bat urtero. Eta noiztenka liburuak ateratzen ditugu. Erreiten nuen, eh, Bayonako presondegia ipatu behar dugu zurekin, eh, Bayonan gaur egun eh, eirurgoita tamabos pertsonaren dako lekua bada, eunta goi pasa badira, beraz, antxu doblea dira Bayonan. ez, da, ez da berria informazio hau, e, aspalditik hola da? Bai, aspalditik hola da, beti xalazen dugun gauza bat da. Normalki, jakin behar da ere, zelda horiek behatzi metrokoak direla, aski duzu duen etxean, egitea behatzi metro kuadratu, ikusteko ze, zer den, eh? lau, bost metrotan. Hor, ezartzen duzu ehoe bat, komoitateak, eh? eta lavabo bat, eh? eta mai tipi bat, eta kadila bat. Normalki hori persona bat entzada, baina usu bi edo hiru dira. Beraz, hor uh, sartzen dituzue, bi edo hiru persona, Oe aldetik usu dira metatuak eta hirugarrenak lurrean lo egiten du, mataraza baten gainana. Pentsatu ere egunean oita bioren pasatzen dituztela eh, zelda hortan. Nun ez dituzten aktivitateak, baina um, udan usu ez da aktivitaterik gainera, beraz, uh, eh, ogeita Gei uh, eh, berinetan badituzte uh, kriaja dobleana, eta uh, zonbait berinetan, ez denetan, me, gehienetan baditu ere plastika bat. Bai. E, hala, beraz, uh, pentsatzen alda, orko beroa, auspoa, orko umitatia ere, eh, iru persona gela batian hola, etzanik, telebista iso, hori da, eh, maiten zaien aukera, eh, beraz, uh, zinez, keskagarri eta uh, Et... dugu, jendia ahalaz ez da presondegian sartu behar zigora bestela eh, betetzen, bete behar dute. Betetzen albali ma da. Maite, txeberian, nola, el, nola eldu da baionako presondegia egoera hortara? Zendako da hori? Nola eldu da, be hori presondegi guzien eh, <laughs> eh, realitatea da, eh? Hor atera da, zutu ez ez dakibestuetako batzuk berbaidak urri dute, joan den astezkenean, justuki eh, bordeleko presondegiari buruzko uh, artikulu bat, eh, beldurgarria, gradinarekoa, badira argazkiak, beraz adierazgarriak, ura eh, da plafonetatik, ikusten da ere nola jendeak lurrean lo egiten duen, afen, atximaiten den egoera bada, eta batez ere, batez ere, gainera, salatzeko dena da, hau mizondarre. Egan nahi du, amezon da, eh? jende hori normalki ez direla kondenatuak, beraz, eh, berba, ez dutela fitxik egin, abe, inozentak diela, <laughs> ez dira hori no kondenatuak bai, bai, bai. Ez dira kondenatuak izan. Beraz, argigarria da, ben kondenatu ondoan, joiten dira, adibidez, Monde Marzanera. Monde Marzanen beste uh, baldintzak dira, presondegia berri-berria da, uh, ateak idikiak dituzte, voilà, beste baldintzak dira, me oh, Baionan edo Trebilanen eh, dira edo hauzi bea direnak edo kondenatipiak. Argarria da nola onartzen alduen bizarteak jendea olako eh, baldintzetan uh, eh, atxigitzea. Nahi du egan ez dela aski lekurik presondegietan, bizten zutan ikus denan da, edo ez da aski lekurik edo sobera bada, baina azteko bi elementu horiek ez doatzi elgarri. Ez, sobera preso bada behar dira, ez dira, hola, jendeak sartu behar presondegian edo zoin eh, motiboen gatik, eta batez ere uh, juiatu haintzin gainera, eta edo gauza gatik bi hiru hilabeteko presondegia afean, ze sentzu du horrek, gizartearen zat, ez du inongo eh, sentzurik gainera. Egoera, egoera lagia presoen dako, egan duzu, eta oinogiago udan eta egun hauetako eh, beroetan eh, nola ez, eh, baldintza horietan. Baina menturaz zere, eh, horrek badu ondorio, bai presoen langiletan, zaindari eta bak, baina baita ere familietan, joiten direnak bisitetara, eta? Habe bai, <laughs> familietan, zaindarietan, langiletan, sozial langiletan, presoen bat pentsatu dela irurogeita ama bost personen, da irurogeita ama bost, pertsonen zat diren zaindariak, diren eh, asistenta sozialak, eh, hori guzia, eh? kudeak eta guzia. Beraz, eh, ezin dute behar bezala, beren lehen misioa den gizarteratzea pertsona horiek. Gainera, familiak beroarekin, ba ez dio parerik egiten, eh? <laughs> hartu behar dute itzordua tenoreko dina, ezin dute eraman urbotilarik uh, eh, voilà, bisitara, ez dute kontian hartzen uh, eh, kampoan diren uh, baldintza joiek. Hmm. Egan duzu bai honan, gainezka, horreino uh, juiatuak ez direnak, edo kondenatuak ez diren pertsonak dira, ze, ze profileko presoak dira bai honako presonegian gehienik? Denetarik bada, eh? lehen egan bat badira kondenatipiak, hor bizpairu hilabete biltzen duten hoiek, eh? Orduan zer gaitik, eh, trafika tipiak, baina badira ere uh, permisai gabe gidatzeagatik, presur sartzen dituzte, edo uh, eh, olako delitu tipiak eman dezagun, eta berriz diot, uh, presion da, joan gabe, zigorra betitzen alko lukena beste nun bait, beren bizi normala segituz. Hori, alde batetik, eta gero badira hor mugan atsemanak diren... Uh, uh, drogarekin, eh, drogarekin, eta gero migranteak, me migranteak ez dira hainbeste, eta dira errefusatzen dutenak, badakizu, igazki, egazki ez do izan den momentu batez ere batek errefusatzen zuen, testa dena egitea, voilà, horako delitu txipiak dira azkenean. Zan eixaz, Bayonan txartzen dituzte, Bayona eta inguruan ipar euskal eh, egiten diren delituak? Hori da, bai, bai. Besteak, be, beste, beste presando gitarra barzanera dira, edo pauera, pauen ere bai. bada. Eh, subirukoak eh, pauerak, eh, pauera eramaiten ditu. Bai. Emazteren lekoa ez dugu aipatu, badakigu e... ez, da emazterik. Ez, Pauen badira zonbait, uh, problema gainera, gauza guzi horiek gehitzen zaie, uh, oinu juntasun gehiago ukaitiakoa. Gertatzen Euskal Presoekin adibidez. Eta besteekin ere. Eta, eta besteekin ere. Ordan, bakarri pauen da, eta gero behin kondenatua, behin kondenatuta, mondo marzanen ez da emazterik, uh, eh? eh, lan mezanen ez da emazterik, Anduan, uh, ala, fite urrunduak dira, bai. Biziki, bai. Bukatzeko, maite, etxebegia aterabidea zer da? Presondegi politikaren aterabidea zer da? Habe, erran eh, dute presondegia baztertuz, beste eh, kondena alternatiboak eh, plantan ezartzea serioski, eta U, babestea. Uste duztu, ino, eh, sobera errez sartzen dela jendea preso alternatibak sekatu ordez? Ah, nola naika, aski duzue, nahi baduzu egunero zitu ez edo irakurtzen duzu, jendea zer gaitik preso sartua izan den, akusiko duzue, o bezela berba ba, bestea, eta jakin behar da, persona bat preso sartzen delarik, egun bat entzatele, ere, ni jonen egunean eh, gazte batekin, haste bukaera preso egonda eta gero libratu dute. Haste bukaera baizik. Me mundua erorizaio, mundua erorizaio, zenta, uh, eta oino, bera aste bukaera, me dibidez hilabete bat entzat sartua balimazira, lana galtzen duzu, zure alokairua ez dakigu, pentsazura zure apartemendua ere zartan gelditzen den, Eh, Ulerzen duzu, mozten zaituzte bat batian, zure bizitik, e, eh, denakoa. Sartu behin opiesago ateratzen da. Habe ah, bai, bai e, eh, seila bete pasten duenak, ez badu familia edo norbait kanpoan, ateratzen da, ez du gehiago apartemendurik, nagusia, bon, batzutan berriz hartzen du, me bon, ez da usua voilà, odan gelditzen da, lanik gabe, apartemendurik gabe, atxeman zuen horeka guzti hori hautsi zaio. Eta hor baditugu eh, lekuko tasun batzuk, dira pertsona batzuk uh, kanpoan zirenak, diuiatuak, eh, diuiatu ondoan kondenatuak preso egoitea, eta, eta artian beren bizia egin dutenak. Diuiatu artian bi urte pastu dira, beren bizia eraiki dute, eta hori guzia erorzen zaie hor hauzi uh, batekin. Hmm. Eta bate kontuan hartzen pertsonaren... Eh, egoera eta emaiten aldituen garantiak eh, justiziari buruz edo, voilà. Bemaite mire Miresker, eh, OIP, nazioarteko presondegien behatokiaren eh, kidea hemen, eh, baionako taldeko kidea, azteko, esker, gurekin izan egoizuntan, eta ondoko egunak arte. Ba, izan za, jo.